Yeremia esura ya 55 nemo Okom kama alirwanisa Babiloni Omkama na Gambati Babiloni nabantu bamo nabachokeza wokubashirikya abatabalire Nshubensi egyo ngitwekere abo kugera bagere ensi egyo bageze munono Oro baragema embaju bakagibunda kiro ekyo eraboneraho enakwezo abaisherukale baamo mutabaa kashango kakurasha mwambi anga kujwara ngabo za byoma abasigazi mutabaleka eyeryayo mulisirike lyona abakalidayo baitwe barambire omunsi yabo n'emputa zigwe omubigo byabo omu barabara arokuba Isiraeli na Yuda ruwanga wabo mukama wamae takabanagiranaga Kalidea eino mushango gwango kuba ekafakalira omutakatifu wa Isiraeli muruge babiloni muiruke muliomo ayerokole muleke kugwa omukibona bonyo kyayo olwokuba akanikokanya akomkama kweora ababishabe ekikibona bonyo nakia Babylon Babylon yashushaga ekikompe kezaabu omikono yo mkama nikyo kikompe ekiatamizaga ensi yona Orwekyo amanga gakanywa edivai ya Babylon gararuka Babylon yegwire etaralire yaendeka mugiculire mugitwalire omubazi mugitambire obushasi rundi yakukira abanyamanga abaturagomo bakagira bati tukalenga kutambira babiloni nawe tiyakizire tugiwe mtugende buliomo ashubo wabo ruwanga agibona bonize nobushobora bwe bwona yagisirikiza kimu omukama aturamulire mbwenu mwije tugambire sioni ekyo mukama ruwanga waitu akozire muyole myambi mukwatengabo omkama achokeze abakama baamede kuba aina omugendererwo gwo kusirikya babiloni omkama nagonza kwehora kwehororera lwensingaye musimbe bendera mutere ebigo bya babiloni mutewa balinzi mulinde muno mutekateke nabo kuzimbira enshonge ekyo omkama yagambire abakalidayo akigendereireko yakikola inywe abatura bwatana amiga mihango abeitunga lingi akanyakanyu kagoba timuki nayo burora omkama wa mae ayerayire ati nkugambira mazima iwe babiloni ninija kukwijuzamu abantu bangi okobona enzige bamale kukusinga bakuterere orusharo oruoya lokusingiza ruhanga omkama ensi akagitonza obushobora bwe obumanyibwe nibo bwagigumisize yona neiguru akalitonza amagezige kanga amaizi omwiguru gayinda kandi oruwo niwe arwimukya omusi yona endabyo ezishura enjura ziruga aliwenene nomuyaga niwe aguyambali agubikire buli muntu abamufera atagira magezi kandi buli muhesi wezabu ebiukubye bimushonaza kuba ebishushani ebyakora biba byebishuba tibigira moyo tibigira mugasho biba bintu byakatozi ko bukiro bwayo bwo kubona ekibona bonyo bulihika biri wao ruwangabo yakobo tali kushusha biukwebi wenene niwe yatonzire ebintu byona kandi akaronka Isiraeli kuba iyangalie eibaralie ni mukama wa mahe enyondo yo mukama omukama na agamba ati Babiloni obanyondo yange kikwato kyange kenda shana nkakuteza mangane ngoma z'abakama wasinjagulikya efarasi nabazikubire amoina magali nababugibago okaita bashaija nabakazi waita bakuru na abato abojo nabaisikiwa abaita ukaita abashumba mayogabo abalimi safarasi nefarasi zabo tiwabasigire ruguru waita bagavana nabakuru baamahe bonyo kya Babiloni omkama na ati ninja kubona bonya Babiloni n'abantu bamwo bona abakalidayo mulebire mano ago bakozire omuli iwe Babiloni noshusha ibanga erita ensiona kyonka inyeni ninja kukuwa ekibona bonyo nkweme omukatwetwe kama bale nkumaleo nkuoke toliwamu ibale nalimo kesa pembe neibale lyokombeka omusingi tiriruga muliwe biro byona olisigara amatongo alikugamba ninye omukama musimbe ebendera yenda shana omuitaka muterenza amba amanga gaulire mugateka teke kutabalira Babiloni mwetaba kama baararati mini na ashkenaz batabalire nsegyo muteo omukuru wa mae agirashanise ne farasi murete ezili kushusha omujumbi gwenzige mutekateka mahanga le Babiloni mutume bakama ba Mede nabagavana babo nabami na bulinsi eraba eri omubutwale bwabo enzine jugumba obushasi nibugiyugumisa arwebyo mukama alikwenda kukora Babiloni kugisiga amatongo obuzira bakugituramu abashirukale ba Babiloni balekere kurwana tibakiruga mu bya boma amani gaba oyire bashusire bakazi emihingo ya babiloni yaendekire amani gakwetwe omuliro entumwa neiruka eondere ntayayo kugambira omukama wa babiloni okwo ekigokye kyakwatwa embaduzona ebyambu byakwetwe nebigo nibia kandi abaisherukale bahainwe emyoyo abakalidayo barashusha ekyano ekitererwao engano orobabiloniyeraba nekandagirirwa omubisha akanya kasigara kake babiloni kusirika omkama wa maeru wanga wa Isiraeli niwe alikugamba nebukalineza omkama wa babiloni yatukora akalimo yatubumbulikya yatushusha emuga esigayire busha yatumira okwobona ekinyamugenge ebintu atwete okwali kwenda ebisigaire yabinaga abababironi bagamba bati babiloni ne katerwe enaku ezateirenye nabanyaruganda bange naba Yerusalemu bagire bati abababironi nibakarumbirwe abantu abo baisiri omkama araju na Isiraeli olwekyo omkama na gambati leba ndabaramulira mara mbehorere nyomese enyanja yayo n'enchuro zayo Babiloni elibantumiro yamatongo ejogwe emiha abantu bagitine bagishoberwe kandi teli turwa muntu abakalidayo balisinda amo nkentale barurume nkebyana byazo bakyani gaire ndibakolera obugenyi mbatamize nangu balemwe basheke bakwenkemuke bashube banagire ebiro byona obutasimuka ali kugamba ninyo mukama ndi basongora oko basongora entama omwibagiro bashushe mpaya zentama nempaya paya amaireruka ga babilon omkama nagambati ekigo kya babiloni ekyo ensiyona yasingizaga mbwenu bakikwata Babiloni yatiniza eta amahanga inyanja ya mira Babiloni yagimiza mayengo agali kuhinda ebigo byayoni bitinisa eindukire irungu ensi eyo mushanagungi ensi etaturwa muntu nomo eyabantu bataguturanamu Naberi ruwanga wa Babiloni ndamubona bonia ebyaturana alya mbimutanaki Namahanga garaba gataki mufukamira n'ebigo bya Babiloni bikumbagaire iwe yangalyange oruge Babiloni buli muntu arokole obwe aunge akiniga kingi kyo mukama muleke kuahanwe mitima kandi amakuru ago kulira omunsi gatabatinisa buli mwaka gugira makuru gago nibagamba omunsi yoko alimu akaitangano no mukama anarashanana mukama ondi arwekyo obukiro bulija orondi babonabonya ebiyuku bya Babiloni ensegyo erijumuka yona nabantu bamo abaliitu abona balirambirwa omo ao egurunensi ne bibirimu byona biliyeshanda nibikoleza Babiloni arokuba aliyo abalikuija kuita abakalidayo baruge bikara alikugamba ninye omkama Babiloni neragirwa esisikale arwa abaisiraeli abo yaisiri kandi ekaita nabantu bangi omunsi zona ruwangana aragirawo abaisiraeli omuli babiloni inywe abaonokire ambanda mugende mutemerera kandi noro muraba muri hala yo mwijuko mukama na Yerusalemu mutagiebwa nimugamba muti tushonaire kuba twaulire oko bali kutujuma amaisho nitubwera bwera oro abanyamanga bataire omuliru ensinga yomukama bagoba amyanya mitakatifu olwekyo ebiro birija mbonambonye ebihuku bya babylon emputa zona eziri omunsi egyo zihirite alikugamba ninye omukama noro babiloni erimuka ekakanga aiguru nangu ekanzingoza eboma eyamani tindiburwa kusindika bakugisiriki alikugamba ninye omkama muulire abemire babiloni nibachura abakalidayo baamo nibachura oko bafa bakasisikara enshonga omkama babiloni yagindura matongo yagisiza noro eiraka lyayo ligira amani ababisha nibayinda nkenyanja engundu amaraka gabo nigahinda babiloni mubisha yagibunda abaisherukali bayo bakwetwe matagabo gaenda enzirwe omkama abaruwanga bonya tali kuija kubura kubona bonya abatwazi ba Babiloni ndabamanyi bayo ndabatamiza ntamize nabagavana bayo nabakuru beye nabaisherukali bayo nibaija kunagirira kimo kimo obutaimuka alikugamba kugamba ninyo ayetwa mkama wa mahe ebigo byango bya babiloni nibija kusisikara bikagoba aitaka nebigi byayo ebiraibira babiteyo muliro ebyamanga gachwazikanire bigafere busha ebyo gaendekeire byokibwe omuliro alikugamba ninyo mkama wa mahe ebyo Yeremia yaragire Seraya na agya Babiloni omkama Zedekia akaba aina omusigirewe omukuru owomu kikale naitwa Seraya mutabani wa Neliya Neliya eya Maaseya niko bagenziryamo Babiloni omumwakagwa kana zidikia omukama wa Yuda alirengoma Serayogo nyina ebiona muragirire nkandika omukitabo enakuzona ezabere nizija kugwera Babiloni nebindi byona ebyabaire bikwete ali Babiloni nkabiyandika Siraya nkamugambira nti oro oragoba babiloni obashomere bigambo ebibiona oti waitu mukama ogambiroko ensegi olikuija kugisiriki oko etaturwe mukantu yaba muntu anganya maisho einduke matongo ebiro byona kora amara kubashomereki tabeki okikomeo eibale okitoke omumwiga gwa efrat ogamboti okuniko Babiloni eratoka obutatokorogoka rundi arwenshonga yenaku ezo ndi kuija kugiteza aniho ebigambo bya Yeremia biri kugarukira